qirq beshinchi kun tug'di alining o'lg'irmishqi ikkinchi qitim xat avatganligi aytiladi ali yana duvat qog'oz berishni so'radi qo'liga qalam ilib maktub yozdi xudoning nomi bilan so'zini boshlab ey yaratgan parvish qilgan kechirgan egam dedi u qodir tangriga ming hamdu sano aytdi u to'g'rig'imi ayrigimi o'z hukmi azalini yetkazadi xudo yakki yegona sob va paxtur u yo'qni bor qilolaydi va borni yo'q qilolaydi uni birla deb bil tiling bilan maqta diling bilan ishan ibodat qil diling va tilingni to'g'ri tut nimani xohlasa shuni qiladi tilikiga erishidu nimini bo'l desa u xolig'inidek bo'ludi butun qimirlig'uvchilarga rizq beridu tiriklik bilan bir qatorda o'limni avatidu qadrlik yoki xor bo'lish uning hukmi bilan bo'ladi yana ulug' qimo kichikkimi yo'l ochadi uning xolig'inini bilguchi yo'qdir avatgan qazosini to'sib yo'qdir Сөйімлік пәйғамбарға түмін мың салам болғай. Бұл саламымны Худа Расулуллаға еткізгей. Peyğəmbərinin bütün sahabələrına salam. Xudayım bu salamımni davamlıq yetkizgey. Əligdin sana köp mədhiyə və salam. Halını sorayman, ey yitilgən aqıllıq. ko'ngil so'rab maktub yezib avatdim ahvoling qandoq ay zerak donishman san qerindishingni avatgan шу tilikim shu ediki san mening qishimga kelsin bu yoqqa kelib болышны oldimda дидар va diydor ko'rishishni san xohlamabsan maktubimga javob maktub yezibsan so'zlaringnimi qerindishing eg'izi bilan yetkazdi maktubingni o'qidim, so'zing tushunildi. So'zimni angla, o'zingni qochirma. sanga şekerden tatliqroq sözlerini əvətken edim mağa yenib kəgini, ağudun mu boldi. yana mening bu so'zlarimni anglig'in ko'nglingni tutqın, ay mehribon do'stim Özünge zohid nomini rava ko'ribsan İtin zohid boptu, tog' ichida yaşapsən. bu noming bilan dong shohrating chiqdi kishilar orasida buyuk mashhur bo'lding toat ibodatingning hammasi noming uchundir o'z o'lishingni zo'mi zo nobud qilma agar toat ibodatingga xalqning ko'zi tushsa ibodating buziladi asosi yo'q bo'ladi xudoga qilingan ibodat hammasi maxfiy bo'lishi kerak bu maxfiyat bugun xalqqa echilmasligi kerak qara xudo so'yimlik bandasini yoshirin tutadi bundoq bandalarni xalq tilga olmaydi tonimaydi u xudoga dushmanmi yoki yaqinmi bilginki u banda o'zini o'zi bilmaydi bu yoqqa kel shahar kant ichida yasha ko'pga qitilg'in orlashqin xalq seni bilmasin halol dunyoga ega bo'l o'zingni ta'minla osh yalang'ochni to'yg'uz yirtilganni butunla kishining yaxshisi halol dunyoga ega bo'lsa ichki dunyolikda yemak ichmakka erishidi ey manga kammiguchi bu so'zlarni angla asli ulug' pok donishmand nima deydi agar mol dunyo yaxshi bir odamga uchrab qolsa ichki olam yab ichishga yaraydi mol dunyoga erishib maishat qilishni bilmasa uning esovi keladu eg'ir yuk bo'ladi ey dona xudoning bandlariga foydaliq bo'l mard ar degan kishilarga nab berishi kerak seni men musulmonlarning foydasi uchun bu yerga chaqiryapman ay zohid bu yoqqa kel kishilarga foydaliq bo'l hojatiga yara foydaliq bo'lmagan kishi tiriklar orasidagi o'likdir o'z foydasini tilaydiganlar odam bo'lamdi al foydasini ko'zlaganlar haqiqiy odamdir mollarini ulashtirsila sexiylik bo'lmaydi jon tinini xalqi pido qilganliq haqiqiy sexiylikdir o'zini qo'g'diganliq mehribonliq emas kishilarni izlaganlik haqiqiy mehribonliqdir kishilar yaxshilik deyishidi bu yaxshilik qandoq Маңа әйтіп баққына, әй білімлік дана. Кішілі яқшы дейшіду, бұ яқшы кім? Кішінің дәрдігі дава болса, маны бұ яқшы кішідір. Әй ділі рошен, білімі чәксіз кіші. Бұл сөздерге қарап бақ, әқліңні еткіз. Нәзір сал, бұл сөздерім чин сөзләмі? Чин болса, әвәсіні қой, тұр бұяқ кел. Uzun söz degen söz ziyerkerlik boludu. aqlli kishilar so'zni oz qiladi shu so'zlar bilan bas qil ortiq so'z dema aql va bilimga qarshi tilingni uzartma buningdan boshqa qilib qolgan so'zim bo'lsa qerindishing yetkizgay uningga omonat qildim ali maktubni tugatdi turib qattiq bog'ladi illiq shamol chiqib xatni quritdi ustiga muhrni besib xatni qo'liga oldi o'gdilmishga sundi u darhol qo'liga oldi ali yana dedi ay o'gdilmish maktubni bagin yana bilganlaringni ig'izing bilan ayt nima deyish zarur bo'lsa degin yana qattiq tur uni qoyil qil shahar kantga chaqir tiliki nima bo'lsa bu yerga kelgandan keyin uni man hal qilib beraman o'gdilmish xo'p deb o'rnidan qo'pdi ve taş qırığı çıktı. Bu yaxşı dost öyiga yetib geldi, Öyiga kelib ichkiriga kirdi. Yeb içip bir oz aram aldı. Rumi qizi quyosh yuzini yerga yoshirdi. Olam gardishi rangining yuzidek qaramtul bo'ldi. Osmon butunlay qora qush tusiga kirdi. Dünya pütülley qarı quş peyini yepindi. Orun silip yattı, uzun xiyol surdi qerindishi bilan yuz turani nima deb so'zlashishi kerak ozroq uxlab yana uyg'ondi tun o'shgan ko'mirdek qorong'u edi uyqusi qochdi qopib o'ri turdi qorong'u tun etikini yuqori ko'tirgan edi quyosh yerdan qopib beshini ko'tirdi yo'ruq yuzi tabassum qilgandek kulimsiradi qo'pib tahorat oldi va bomdod namozini o'qidi keyin biroz o'ltirib duo qildi andin bir o'g'ilning yordami bilan etini tutdi xushonlik ichida kulimsirab uydan chiqdi qerindishiga yaqinlashganda qerindoshlik haqqini qo'g'dab xeli yiroqdilla otdan tushdi osta berib ishikni qoqdi qerindishi ibodatini qo'yib o'rnidan qo'pdi darhol oldiga chiqib eshikni ochdi salom qildida qo'lini tutdi o'dg'irmish qo'lidan tutib uyga boshlab kirdi uni hurmatlab so'yib to'rga boshladi o'dg'irmishning o'gdilmishga suoli dedi ay qarindishim nimaga jafo chekib yurasan bu qetimmi san oldimga bekog'i kammiding so'zni kesib aytgan edim uni anglagan eding meni zo'rlab nemish qilib jopotadigansan bilim berguchi yaxshi yomon kishini sinab bilguchi nima degan angla kishini sinashda bir qarashli kifoya tilikini bilish uchun bir necha ig'iz so'zili kifoya kishi oltin bilan misni farq etanmisa bir toshqa ozroqli surib ko'si kifoya o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi ey qarindosh san manga ochiqlanma dilingni bearam qilma xizmatchi ko'zini ochsa begini ko'radi bayla nimini buyursa shunili qiladi aliga maktubing bilan so'zingni yetkizdim eg'zing bilan nima degan bo'lsang shuni dedim so'zingga javob berib maktub avatdi deb xatni elib uning qo'liga uzatdi o'dg'irmishning o'gdilmishga savoli o'dg'irmish maktubni oldi va ochdi xatni o'qidi va xiyolga cho'kdi va dedi ey qarindishim sening nima dading boki beging meni shuncha balo zo'rlab chaqiribdi